idan ba mun ta gonta lokaci muna cikin babin da yake magana dangane da siffar sallar annabi tsira da amincin Allah tabbata da shi ma'ana hadisan da suke cikin babin suna karantarwa ne game da yaya annabi ke yin sallah tun daga farkon ta har zuwa karshen ta karshen abin da muka tsaya a kan hadisi na 80 da hudu a cikin wannan littafi ko cikin wannan babi sai kuma za mu tashi kan hadisi na da biyar, hadisin bara ibn azib عن البراء بن عابد رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء قريبا من السواء عن البراء ابن عازب أن تقول حديث دجاء صحابي الذي كما براء ابن عازب البراء ابن عازب الله جدار الدجل ثالث رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم ناسيا يصلى ناكلا يصلى عدل رمق يرمق zirawa abu ido haka za a ce fulanin yarmuku ila fulanin bi ainihi ma'ana ya zira masa ido yana kiwatar da yake yi yana son ya lissafi ayyukansa yana son kula da abin da yake aiwatarwa yace wa rabbu salata na kiyaye sallah na lura da sallah مع محمد صلى الله عليه وسلم قال أن من تراب أمن صلى الله يتربط بريكي لكن دم يدمي يتوي أتكين صلى يا يتي ركوتي سجدا بسيوان فورا ووجدت قيامة سيلة دامي جنة ينفي وسط فرحته جنة ينفي ruku'insa fa hidalahu ba'da ruku'ihi yanayin daidaituwarsa a tsaye bayan ya dago daga rukuki kafin ya tafi sujada fa sajjadahu kufar yaddu fi sujadarsa fa jalsatahu bayna sujadatayn yan zamanka kafin wato tsakanin sujudu guda biyu ya dago daga sujudan farko kafin ya tafi ta biyu fa sajjadahu da kuma yanayin sujadar sa kuma ta biyu fa jalsatahu ma bayna at-taslim wal-insiraf yanayin zaman da yake yi tsakanin yin sallama da kuma kammala sallah din ma'ana ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wani irin zama yake yi har kafin ya sake tafi wani irin zaɓewa yake yi har kafin ya sake tafi yake duk na kula da waɗannan al'amurra yaya suka zama قريبا من kusa da daidai wa daidai sun yi kusa su zama daidai wa daida da yake nufi da wannan hadisi ma'ana yana nufin cewa idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo tsayuwar sallah kaddara zai minti uku a jiye to lokacin da ya zo rukuki kuma zai kamar minti biyu da rabi kenan idan lokacin da ya dago daga idan dai a cikin rukuki zai minti biyu da rabi kaddara idan ya dago da isa sun ya tafi sujada kuma sai kamar minti biyu ke idan dagowar wanda ya yi kamar minti biyu a ce idan ya je sujada kuma zai yi kamar wato ainihin minti biyu za ta kan ashirin ko na abu makamantan haka idan ya dago da sujudan farko kafin ya je zai yi kamar minti ɗaya da wato sakan kaza haka haka suke kusa da daidai wa daida ba daidai duka ba amma bambam da dake tsakanin su ba da yawa ina fata kun fahimta wannan abin da yake nufi kenan wanda annabi ke tsara san da yadda yake aiwatarwa kenan haka kuma ake son kai a matsayin da musulmi mace kake ko namiji ko ba bambanci tsakanin sallar farilla da nafila don mutane suka ɗauki sallar farilla ita ce bukatun nutsuwa da kamala amma idan mutum ya zama dala sai ya warke ka abuje Allahu akbar Allah ya yi mazala amma da sai ya tsaya a nasi komai da komai zuba kuma abu burguji lokacin da kake farilla din wa kake ruwa lokacin da kake nazila kuma kuma wa kake wa kuma kun muka kuma manta ko kake karɓar tambarin da kai da to na zuba ba sai karɓa ko kake a zaka na da a garin da kai ne ko kuma da baka san baka lada bugu da kai ba shi ta san salatila ce wakon da take bayarwa shi ne idan an samu tangarda ko da wani da sallah ko ne sai kuma saka da kwanakin wannan ta yawan nafi kudi sai sai a cika maka inda farilla ta kafa cewa to da aka fasko za a cika sai aka ga wannan ba ta da cewa ana bukatun cikawa da aka dauko abin cikawa sai a ga kuma ba shi to ko ta ce ya tafi da cikin hadisi manzon Allah ya ce sallan na da kulli da muke yi da su da ake cika bikon da ake ciki a cikin farallah to a cikin kamata mutum ya wasa da lafiya ba a cikin kamata mutum ya fice da ita mutum ana bukatar mutum ya dage wajen lafiya kuma ana bukatar ya zo yi da kyau irin da ya zo farallah yake yin mai kyau mana shi ma yi wa kan hadisi abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko الأفضل أن يكون الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه متساوية المكابير فلا يصيب المسلم بعضها على بعض shi abin da ya fahimta a cikin hadisi yace abu na farko ya zanto ruku'i da kuma daidaituwa da zaka bayan ka dago da ruku'i kafin ka tafi sujada sujada to kuma da daidaituwa da zaka a zaune kafin ka sake tafiya da gida ta biyu waɗannan al'amuran ya kamata su zama mutasawiyatul bukati daidai wa daidai shi hadu abin da ya ta yace qariban min sawadin nan ana nufin daidai wa daidai amma lafazin qariban gudu da yake mutum yake ba dan al-qurbu min sai ne su ce ku san da wurare ne ya zama abu ina ba ta na kusa in je wuri daga jikin na gaje to yake qariban min sawa to amma shi ya fahimci wannan qariban din da ya rabu ba ana nufin daidai wa daida mutasawiyatul bukati نجم أن يكون القيام بالقراءة والجلوس بالتزود الأخير أطول من غيرهما يزن سوى سيوا دمتون زي دومين قراءة جزما زي نتهيا تكرشي أطول من غيرهما da tsayuwar kira'a da zaman tsayuwar karshe su fi sauran yawa a cikin sallah Duk sauran dadewa ma'ana sa ta fi rukuɗin da dadewa ta fi ɗagowa da rukuɗi an gane ku ya to kuma haka zaman da kai domin kai tafiyar da wanda daga kai sallama kuma ta fi dadewa da kai cikin sujada ta fi dadewa da kai cikin rukuɗi yawa ma'ana a cikin sallah abin da aka fi kowanne kawai bawa shine ne kaiwa wajen qira'a da kuma tabiya ta karshe kafin yin sallama waɗannan ku ake son su tsara sauran rukunan sallah dadewa ko abin da ke الثالث مسألة أخرى أن تكون الصلاة في جملتها متناسبة فيكون كل قراءة مناسبا مثلا للركوع والسجود أنا كان في تصنع إذا كنت تصنع لن تنتكى بالجنة إذا ذي هذا قادة يأتي فركوع ما يقوم تأتي قادة an gane ko idan kuma har ka da arku da hidiman ma ya kamata ya yi nan to kada duk da cewa kuma yadda muka faɗa tun farko ba lalle ne dadewar su zanto daidai wa daidai ba a su zanto kamar kusa da juna dadewar su zanto kamar kusa da juna na hudu hubutu tunani da ibn ibn al-ruku'i wa sujudi ake ana bukatar natsuwa a natsuwa lokacin da mutum ya zo ya dago da garkuɗi kafin ya tafi jira an gane ku ta yi da ku ka dago sami Allahu liman hamida wannan ana bukatan ka tsaya ka natsu har ka tunta shi ba da wata gowa ba sami Allahu liman hamida rabbanaka Allahu akbar a ba haka ba bayan ka dago dole ka tsaya ka natsu abin da ko zai taimaka maka da tsaya ka natsu in ka kiyaye da annabi ku yayin da kake kanta wajen yin abin da annabi ke yi kafin ka gama kayi lokacin kayi ne ko da ake bukata wanda da haka ji abin da annabi ke ba sanan Allah wa rabbana ida rabbana lakal hamdu ba ka san me ake faɗa ba ya rabbana wa lakal hamdu amma ne daga nan an kare sai wanda za ka ga maka ko da kan kuma amma in ka iya wadansu ne da annabi ke yi a wurin kwafuka misali سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى فقلنا النوع يمكن ذكر الأمن في عنوان حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى كما ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أماسكك من شيء بعد أهل السماء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينقض الجد منك الجد فالنسكة تكتب لها ومن خطا بدنا يوم من الضباط يأخذ مصرفة لنا إذا انت تقول درسيل فسكت تكتب لها يقول لهم سمسي يسير سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم سمسي يسير سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم سمسي يسير سمع النبي صلى الله عليه وسلم in ko ana son mutane su wani da fahimta cewa ana nufin kunce karatun fiqhun mazhaba ko aibata shi ko haram shi ko cewa bai dace ba ba haka ake nufi ba in za ka fahimta ka to ka fahimci kuskure amma abin da ake so ka gane shi ne kamalar ka da fahimtar ka da addini za ka tuni yayin da ka hada addini kana karanta fiqhun kana karanta hadisi in ka karanta fiqhun zalla tun daga alari har zuwa mustafa ba tare da karanta hadisi ba to ba za ka fahimci addini yadda zai ba wannan dole ne a faɗa maka gaskiya za ka mu bangar da cikin fahimtar ka da addini saboda yanzu waɗannan zikiran gaba ɗaya za ka same su da cikin hadisi galibi da kuma nan fiqh sai kawo waɗannan وكنا ولك الحمد لله بحمد الله يا تفسي كده قال كان قال كمان الحمد لله كثير انت ايه مبارك فيك انت انا بعد قال كان فضل نفر كل شيء نبي shi fiqhu abin da ba da muhimmanci a kai ne menene al-ibadat wal mu'amala? idan an ta al-ibadat sallah azmi zakka kafin sallah din sahara alwala taimama wankan jaraba wankan duki sannan a zo a yi sallar kafin sallar din kiran sallar da sauransu a zo a yi sallar yin kuɗi ko jamfi a shiga zarta a shiga aikin hajji da an shiga aikin hajji an shiga kaza an riga an kare da ibada sai a zuwa su ga babu mu'amalar galibi masu duk suna buɗe babu mu'amalar da albiyu sai da sai bayan an gama da biyu a shiga cikin harkar noma a shiga cikin harkar neman kuɗi a shiga cikin harkar kaza to bayan an samu kuɗi an yi arziki an yi nemi da kuma za a yi ba sai a aure ba sai ka kawo kawo misal za ka hauri, za ka hauri, za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza to bayan ka aure ka yi kaza ka yi kaza to ko za ta mutu ba za ta mutu sai a kawo almawari da bangaro haka suke mun abin dalla dalla illa ya ka a wata mazhabar ana fara kawo kaza sannan kaza a wata kuma a fara kawo kaza sannan kaza idan ka dauko min tafi da kike da awon kike da idan ka dauki ta na Imam Malik za ka dole da yi Allah a malikiyanci idan ka dauki wannan a inda ka haɗa jerin da yi sai shi dan anadila ne idan ka dauki global maran sun da shafi'iyya ne jerin da yi wani lokacin yana saba wa shafi'iyya ne sai to ko ka dai ko da suna gabatar da babu da baka kun kaza amma dai mu mun kuma gabatar da kaza kafin kaza a takaice dai a cikin fikihu abin da za a karanta shi ne fikuhul ibadat da kuma fikuhul mu'amala wannan shi ne a cikin fikihu amma abin da ya shafi aqida kaga babu a cikin fikihu to idan babu aqida ko kai Ba addini gaba da babu maganar tauhidi ko babu maganar addini sannan kuma idan ka zo ka dauki abin da ake kira wato a a rafa'i wa'azi faɗakarwa da hadisin da suke magana game da wuta hadisin da suke magana game da aljanna tashin kiyama alamomi da sauran wadansu matsaloli irin waɗannan hadisin da suke magana game da ilmin ruwa hadisin da suke magana game da kwanar hakuri hadisin da suke magana game da kwanar jarumta hadisin da suke zargin rabanci da tsoro a wannan kuma wata duniya ce daban da su za ka zama ɗan adam a cikin dukkan ita kutubun suke za su arzu da haza su kuma ka zo ɗauki abin da ake kira wato almasura a tsohon wanda an yi zikirin safi zikirin yamma kwanciyar barci tashi daga barci da mai nuna da mai nuna duk wannan sai fuska hadisi amma na tafan fikihun ta ɗan suke kawo ba ba ka kawo a cikin cikin ɗari na abin da ya kamata ka sani to amma ka koma hadisi ba za ka kuma tashi. Isne ba idan mutum ne shi kawai ibada ne shi kawai ma'amala yana son ya san na annabi babu su cikin littafin ta kudu ni ko baya karanta littafin hadisi to sai ko na zikirin gida da a cikin zikirin ta ba shi kuma yana gaba da hadisi na Allah balladara da mutum ba kuma lalle yana bukatuwa zuwa yi zikirin din ya raya zuciyarsa ala zikirin lahi ko kuma ummul qulub to yayi to zikirin gida in zai salati sai salatin in dai kace gifari ko kace gifari bid'a in dai halin da kike ta bid'a ko zunubi na bid'a ko ne sai jira ko bid'a sun da koma da bid'a idan kai ne kake jira kace ba haka bane ba sai ki inda shi ne ka karanta ba ko abin da ka wanda bai ka karanta ba sai ba bane in kace da haka kake ji da wancan zai ne hujja babu a cikin ba zai ka kawo ba dan ka faɗa wa duk wanda yake wazifa a duniya da kai kana son a duba cikin ahlari isbawi da duniya da kala har zuwa mustaka kana son ka ga fasulun turu wazifati haka ba zai kawo فصل في المواليد فصل المولد فصل في الإصابة فصل في الذكر بعد صلاة العصر يوم الجمعة فصل في الإصابة فصل في الذكر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس kaji ba zai kawo ba Ta san mun fi kaza fi kaza babu a halari ko ismail ko ibi a kullu sala ko mustafa saura da ne zai gaba bayani tunda ba wannan ne na ta damu ba da wata hujja wajen na ba na ta da ke faɗo wannan ko hujja ba da hujja to amma sai da hujja take da hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne albarka take cikin karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole a samu da kowa bayan abuwa daga rukuki kafin a tafi gida an gane ku khilafan lil mutala'iji da kusalatiyin mimman la aslabahum fi hadhihi ar sabanin yadda waɗansu suke wani da ake ba su a tsakanin wannan rukunai guda biyu in sun da ba sai su in gama farko ba duk wannan ko بعضهم أن الرفع من الركوط ركن كثير وأنا سنة يريد شيئا في كنت تقوى هذا الركوط إنما تكون تفيد تبع ونقام كلام الركن لأنه لم يتم فيه تكرير التسجيهات كالركوع والسجود ولكن هذا قياس قادر لأنه قياس في مقابلة النظر فإن الذكر المشروع في الاعتدال من الركوع أطول من الذكر المشروع في الركوع وقد أخرج ذلك مسلم في حديث ثلاثة من الصحابة أقول أن تجري أن الرفع من الركوع ركن كبير وإذا أن تقول الركوع كافين كفي جدا وأن من كان كلام الركوع لبعض كافين في قادة هذه هو يا إذا تقول أن الله ربنا إذا ربنا كيف تجيب في قادة هذا ترمي هذا ويشرح لأنه لم يسمى فيه تكرير التشبيهات فالركوع والسجود في أسكن فبع سنة ثواب ما ينوي وتوطن في تسجيه كان يدى أجي أسكن ركوع كوت إذا تكن فبع أولا هذا في الجنة سنة الحسن فنوس ولكن هذا قياس فاصل قال يتوني قياس نفسه قياس نور التجسي لأنه قياس في مقابلة النقص قياس يعطي إجبارك وبالنسي أحيادي فوق ولا سواك مع النفس ليس هذا مع النفس فإن الذكر المشروع في الإسلام في دومين هو ذكر اللي أكثر أنت ومتعلمين باين كنت تقول الدركوء فاتن سبيل جنة أطول من الذكر المشروع في الركوع tsawon sa ya fi tsawon zikirin da ake yi a cikin rukuni kansa ne ne azkar rukuni da ake yi mafi inganta abin da ake gina ne subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfir li حديث عائشة تجي الذين يوجد فضل الله في كل ركوش في أول القرآن إلى فسر القرآن كوكما سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هذا ما يبقوا كمان يتعرف كوتو أكو كوتو بير كوتو بكي عدل أكي في إظام على مصر كرم في أكو مصر يوان في بعدك حديبا لا بعدنا نحن نتركوا أما تشوانك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى قد يأتيك هذا رب العزيز يأتي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أو سبحان لك نقبك صاوان كنتين جيسون ينا سوء نونة وحسينا لي أنا بكاتل سيوان دوما أبل أجي أتكين فما قرن سيضح بل أجي أتكين ركوبي sama da cewa da ake a tsayi idan aka bude rukunin saboda ne saboda a cikin rukunin ana mai da wadannan ababen ne wannan ko ba mai da ta ake sunna ta mun za ta ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kai kuma ne ta wato adrin da da yayi mafi karanci uku mafi yawanci ba maka adadi ba ina ba zan fahimta kaje sai ana mai mai tashi amma rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi wa shukru rabbana wa rida kunna wa kunna ana mai tashi in kuma ya kafa da dai shi ke amma ya fi kawo wannan komai ne kuwa ne wa kan hasara da zalika muslim fi hadith salatati min as-sahaba ai mutum ya kawo hadisin da bayan an dago da barko ikafin su jira cikin hadisi na mutum da حدث من بناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إني ما آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يسمع شيئا ما أراكم تسمعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي wannan hadisi an karbo daga sabit al-bunani sabit al-bunani sai daga cikin tabi'in yake shi shi kuma daga Anas dan Malik Allah ya kare ta a gare shi sai daga cikin matasan sahabbai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال يقول في أنا صمال جيسي إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا هذا يبدأ أهل السنة في جنة ثم قلتم هذا الشيء هذا الشيء إني لا آل ni dai ba zan taɓa gajiyawa ba ba zan taɓa ƙosawa ba an usalli ya dukun in yi muku sallah kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salli bina irin yadda ni ma haka zan yi muku irin sufar ruku'i da sujada da tsayuwar da tahiyar da abin da ake faɗa wallahi ba zan gajiya ba in yi muku sallah irin wanda annabi ya kasance yana mana kaga sahabi ne ba wai zuwa zai yi tunkaho ba ko ya muku sallah ba ko sallah irin ba sai ya jingina zuwa ga baban kasu sallallahu alaihi wasallam in dai malami ya isa zai faɗa shi annabi ya ce amma ba sai zai gina ba ba zan gajiya ba in koya muku irin yadda annabi ke قال ثابت البناني وكان أنس فكان أنس يسمع شيئا لا أراكم تسمعونه yake ana yana yin wani abu cikin sallah ba na ganin ko kuna yi yana faɗin wannan lokacin ana son gaya ne shi ana son malamin sa ne shi kuma yana faɗawa almajiran sa yake a cikin sallar da ana sai mana da awar shirin ta annabi shi na ga yana yin abin da ku yanzu ba ku yi كما كنت أمبيع لنكي يتكال إذا رفع رأسه من الركوع أنا جلاتك في إنيا in ta ركوع انتصب قائما yana miƙewa ya tafi a tsaye hatta ya kula alƙa'i da kalmati har mai zance ma na iya cewa ko yana da cikin وإذا رفع رأسه من السجرة إن يعرضوا كنت لك سجدة تفرقون قابلين تكتبين مسكة يكن ذونا جنسا حتى يكون القائل قد نسي أو يكون يكرا سينا فرانا تفصل ليسي يجب أن أقول لكم سبب من بكي هو الذي يكين لما سبب الصوي صور ليسي كما يكي حتى يجعل النبي معه صلى الله عليه وسلم tsakanin tsakanin ku da Allah in za a kwatanta sallolin mu da akan su ke da hadisin Anas dan Malik ya ga ni ai ka ban ne ba ka ban ne ba da dai aula dai alhamdulillah na Allah tana mun ana kwatanta wa ana kokari kuma da ma abin da ake ce jama'a ne ta ma amartukum bihi fa atu minhu mastaba ku iya cikin kokarin ku iya abin da kuka ilmanta cikin hadisi ku kwatanta cewa na yi ɗari bisa dari wannan kota da so kake ta yi ɗari amma ba za ka iya ba kanka garanti ba amma kana sa ran ka kuɗinka amma idan ka ji wanda babu ruwan su da hadisi ma ita ta ci ya yi nesa sosai da sallah an gane ku abin da za a koya cikin wannan hadisi shi ne da dalilu dalilun ala mashru'iyyati taqwim al-qiyam ba'da ruku hadisin na nuna mana shar'antuwar daɗewa a tsaye idan an tago daga rukuki kafin a tsaye sujada wata tsayirin gudus ba da sujud haka hadisi na nuna daɗewa a zaune idan an tago daga sujada kafin a tsaye sujada ta biyu wa annahu fi'lun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ya nuna hakan shine aikin annabi الحديث الثاني والثمانون حديث نسبة نسبة عند بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت وراء ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سمالي بشي ما صليت وراء إمام قط yake ban taɓa yin sallah a bayan wani liman ba tun cincin azal inda nufi kamar ka ce ma ra'aitu hu qattu ban taɓa ganin sa ba tun ma da ake kankan sune ke yau yace kun da nufi ban taɓa yin sallah ba wara imami bayan wani imami qattu kun da a akhaffa salata wanda yake sauka sallah wala akamma salata ban kuma taɓa yin sallah a bayan wani imami ba wanda yake cika sallah min annabi sallallahu alaihi wa sallam kama da annabi cewa da mutum Allah tabbata da gare sallar za ga an sauka kata kuma ta zama cikakkiya ya za ta mutu cikakkiya ta zama ta zama kuma lokaci guda ma'ana ba da ne bane a yi dogon karatu a ciki amma kuma za a yi karatun a nutsa ba a gurgurta ba an gane ku ba ce ka yi karatu a nutsa الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنا بش بش bayan ka gama da karanta aya biyar kadai da yi rukudi da wanda zai zuwa guje الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر لنا كفر منا ومن قبل مسلم وفتنا فاتات يوم القيامة رسول الله فاذكر يا جلاكر بلن يكون قبض الله ترتيبك آيات يا فظل فرقاجم كيف تشبع أما يتبع فسوكي don ka ta ta fita kuma ta fita to amma shi wannan yayi ka a gudun dogon karatu amma ba ne a ce sallar annabi ga ta da sauki ga ta kuma dawo ne ba ba mai sai ba ba mai sauki ce amma ko ba ba mai sauki ce ban ba karatun da yawa ba suka ce don karatun an yi da shi mai sauki ce an yi rukuɗi wanda ya dace an tsago daga rukuɗi an yi tsawar da ta dace an yi hijira an yi rukuɗi dace sama da wanda zuwa guda Allah ta randa mar bana sama Allah ta Allah ta Allah ta Allah sai ma ka san asali da Allah in ji gama wata sunan nan idan da sai ajewa aka ce nawa za ka biya za ka ce kai da kai mu don da ko ko ba to za ka Allah kuma ya baka lada wai zai ga mutum a guje yana sallah a guje kamar an koro shi ko mutum ya ga masallaci ya mutu kan mai nuna masa idan ka gama mulaja ka babu ba wani ko in zama ba kuma zai koma inda yake kasa ko inda yake zo ko inda yake kira to amma ya masa ga masallaci sai idan gama ka je na babu inda zai yana mu'akkar da masa sai da gaba da to kai da ka duniya don wannan aiki amma kan suka gama suka shiga abin da ba shi ka duniya ba Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu min rizqin ma uridu min rizqin ya ce ban halitta mutum da aljanna sai dai ibada la min lahi wa la min lahwi wa la min abati wa la min batali ba don warji ko wasa ko tele ko zaman kasa wando ba a ya halitta ka dan ibada to ibada kake sauri da tsari dan ku ji ko zaman kasa wando kaga mutum da san ma manufar da aka nufi shi saboda ka dole ne don mun sallah mu ta nufi wannan kar a ce sai ya ga mana aya 20 30 50 lokaci guda in da kiyamun da guda da wanda sunna ta dade sallah dai ta balla in wani da ka fadi to amma kar mu maka da kuma da a maza a gama dole an mace an dade a ruku an yi da ba ai aka san ma da ke da bakin yake ba saboda nan limamin da kowa sauka ka sallah da fika ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ما يؤخذ من الحديث أبن ذات الكويات من الحديث فرقه أن يأتي الإمام في الصلاة خفيفة أنا صلي من يكاو صلى حال كتب سوى بالصوت حتى لا يشق على المسلمين وانشري يكون سوا وإن بيتيجين wa tammatan kuma ya kawo sallah ta zama cikakkiya hatta la yanqusa min thawabi ashi har wani abu ragu ba cikin ladanta dan manzo Allah yake kun san mafi munin a duniya da bai take to ayi to wanda yake fati sallar sa manzo Allah ya ga mutum ya ita duk wanda bai cika ruku'i ba bai cika sujada ba a gurgudi zai ya fati ruku'i ne kuma sai kuma ya fati sallar kenan dan babu lafiya gurgudun yadda ka tsaya kan su gurgudun da zaka samu cikakken lada gurgudun yadda ka tara hankalinka kuma gurgudun da zaka samu cikakken lada فإتمامها يكون في الإتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تقويل kika sallah kuwa mutum ya kawo wajibanta da mustahabbanta ba tare da kawai kawa ba wa tasfifuha sauka sallah ko ya zai kasance ya kunu cikin istifari ana wajibatiha wa ba'd mustahabbatiha sauka kasa mutum zai take gane akan wajibai da wani sashi na mustahabbai ko da ba duka ba to sallah da zama cikakke ثانيا النبي أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر صلاة صلى النبي في وفي صلى فليحرص المصلي على أن يجعل صلاته مثل صلاته عليه الصلاة والسلام وهذا لما يصلى يقول تصلى تتزمع جنزو يصلى النبي so abin ya kwabe shi zama haka amma lalle ya zama haka kwatantawa ne ba su mu mu mace ba su wannan ka kai da mutum kuma da yuhza bil iktidai dan ya dafi da yin koyi da annabi wa yafuza bi azim al ajr ya dafi kuma da cikakken lada na uku shi jawazu imamatu al mafdud al qabil a cikin hadisi za mu iya ganin halaccin wanda yake mafi fifi ya yi tsalla a bayan wanda ya fi kun gane wani da kyau mutum biyu ne wannan yana da daraja wannan ba yana da daraja ya halatta mai daraja ta kasa ya zama limamin mai daraja ta kuma babu ne kaddara malami da talibinsa a ganin ido da hukuncin mutane dai wa ya fi falala malami to ya halatta malami ya kalla a bayan talibinsa tun da annabi ya yi sallah a bayan waɗansu daga cikin sahabbansa ba ka bukatan ko a tambaye ka wata annabi da sahabi ma ko mutum dan kana da amsar a wurin ina fatan kun fahimta to amma ya za mu fahimci haka cikin wannan hadisi ala ta kadiri anna anas radiyallahu anhu afdal mimman yusalli bihi غير رسول الله صلى الله عليه وسلم a bisa ga kaddar cewa ana san mali yana da falala sama da wanda yake yi wa wanda yake masa sallah wanda ba annabi ba wato sai ina muka fi daga Allah ya ce ban taɓa yin sallah bayan wani limami ba wanda yake cika sallah da kuma su zama yake kuma da manzon Allah a cewa mun yana nuna ya yi sallah a bayan limami nawa da yawa ina ba ban an fahimta tunda ko ya sallah bayan mai yawa yawa a cikin da wata rana ya sallah bayan ta ga ai waɗanda ba su habbai ba in ko ya sallah bayan ta ga wanda ba su habbai ba shi da ta ga an waye ko da daraja a nan gurin yadda ke fito hun gadi ina ba ta an fahimta tunda ya ce ma sallaitu wara'a imamin qaffu ya nuna ya yi sallah bayan limamai da yawa in ko ya san labari ba da yawa ai ba mu ta kai ka da ai da yawa kin mai san labarin mun bi in ko ya labarin ta bi waje ba bin dole a ci idan ya halatta an gane ko imamatul maqbul bil qabil wanda aka fice shi ko ya yi sallah ga wanda ya fice shi ko wannan ya halatta cikin addini wannan ko ya tabbata ba annabi ba ya sallah bayan ya fice shi ko ya sallah bayan Abdullahi bin Mas'ud ya sallah bayan abubakar siddiq ya yi sallah bayan wani adadi ne sahabbai sallallahu alaihi wa sallam, dan yi nuni bisa ga jawazu imamatul maqdudi lil fadin tunda ko wannan shi ne a ga annabi samfurin koyarwa ke faruwa wata rana sai limami ya lati ke goba ya fi unguwa ana tsammanin zai gawo kan gari har an jira shi ne goma sha biyar da goba sai sallama gida aka ce ai baya baya ya halatta ko na idinka ko wani cikin jama'ar unguwa ya shiga da limanci idan liman ya zo ya samu wani ɗalibin sa ya shiga da limanci ya halatta ya gaba gaba ai ba ma ya halatta ba biyu ne yi tun da dai wajibi ne sallan jam'i to amma yanzu wasu ba haka ake ba in dai ka je limaman in dai ka je masallacin da yake gargajiya ake yin asiri a gargajiya ko ba yadda suna take ba to kuma kowane da tsoron ne in dai limamin za ta yi baya nan to duk wanda ya wuce gadi mun zai dan hayali sai dai to sauran bayani in ko a hannu in kuka zo gaisa wa sai kaji wallahi billahi a hannu sai sai kaji ka ga nan ko ba shi mu koyarwa sun ba wannan ya zama gargajiya ce ne ba shi idan ba ka lafiya ba ga na idan ku ba sai idan na idan kawo makar da zo ba an jira ku abin da waɗansu masallatai suke kalla ahalu suna waɗansu ba sa kyautawa idan aka ce jama'a yau mun saboda yanayi ya canza an mayar da sallar isha'i karfe takwas ko an mayar da azhar karfe sai saura takwas to karfe saura saura takwas ko da liman na alwala guda biyar wannan kuma ya zama rashin ladabi rashin kyautawa an gane ko da liman na alwala guda biyar ko da wani kuɗi gidan ba za su yashi ba da haka sai kuma na kuma sai da mu ne duba goyon son da shi duk gawai ke amma gaske a lokaci ya kai lokaci ya lokaci ya lokaci ya ba na sai da dan da mutum Allah ba wani ko da gidan na wala ba za a masa kowa ba to wannan ko ba shi ba ba girma ba ba mutunta shi limamin ba waɗansu kuma su ɗan gargajiya su ko ba a fice ba su kuma in dai liman baya nan to ana jin tsoron kasar wuri ya wuce liman ya masa ya sun tokar kuma da nan ba za a yi jam'in ba sai dai kowa ya daidai abu kuma wannan shi ma wani abu da yake wanda shi ko ba addini ba shirme ne kawai to me za a yi su a yi tsakatakiya sai saura ta da sai liman su ko ba a ja sallama shi ba ko ma ya shiga da wani abu ko yana barci ko na sai ja ya sallama a tun sallah lokacin sallah ya karatu zai ji a ina zuwa a ji ce ina zuwa sai a jira a ga shi a kofar masallaci na alwala sai a jira a a baya gida baya masallaci ina yake tulu sai ka rafa ta kai fara ki goma bai zo ba ba a tsammanin zuwan ka ta ya fita unguwa kila bayan zai dawo ba sai ba ko ya maka da hanya ko na shi ta nisa gabatar da wani a cikin sallah amma yana nan a cikin sa to ba mutum ta sawa ba mutum da bi ba ba girman ilimi ba a a'a baya nan kuma a yi ta jira a yi ta jira ko ma har ma a ba su sunan dan baya nan wannan kuma gargajiya ake ba addini ake ba addini ma addini ne ta kafiya وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا wato kenan ya halatta imamatu mafudun bil fadi yace akan kaddara ana ziyaru a bayan wani wanda ba annabi ba fa imam al masjid muqaddam ala ghayrihi in dai an zo sallah a masallaci limamu masallacin na nan to shi ya fi tantanta yau mutane sallah ko da ba da wallahi a jima'i wa in kana wara'uhu afdal minhu ko da a bayan limamin akwai wanda ya fi limamin karatu ya fi shi ilimi ya fi shi kaza ya fi da kaza ya fi shi kaza tun daga mun shi ne limamin su shi ya fi cancanta ya yi sai in ji ya yi da mazubi ya ji a ba kome wani zo kauce ya gabatar da wani cikin mutane ko kuma wani cikin amma aikin nasa ne shi ya fi cancanta ya yi ko da yanzu limamin madina ya zo nan gurin ko limamin masa ya zo nan gurin ba wanda ya fi cancanta ya mana sallah kuma da limamin masallacin shi ne malawa bakar ada idan malawa bakar ada ya ce a ah, aka masallacin ko ku zai ne bismillah وهو هذه الذين تتكلم عن بابو ميجا في هي تنادي وانا سيدي متوقع وكم سيدي كور واحد من التربية لأنه هو الإمام الراجع بيكون الإمام الراجع وذكر شعب الإسلام ابن تيمية أن وصل طالب الإمام الراجع ابن تيمية وصل أماطا سيكون جيد فأمير مجمع إلى أن أغنيت المسلمين ما قيمت إذن يجيكو تنبوع إذن يجيكو لديه ومالكين الإمام الراجع inda ya ce kewaye kafarsa daga ranar da gwamnati ke za a fara aiki da tsarin lafi tsarin rasulun lagi a cikin harkar gwamnati a cikin kasuwa a cikin kudurkan gwamnati to ya zama na ɗan kankana a yadda momini ne da haka duk da gidan yi yanzu in zuwa mutane hutu da duma da ɗan yana so in zuwa mutane duman su kansu su lafi da ɗan yana so sai in ya ce a'a ba ko ni ba mu shiga babu da shi amma idan zai ce zuwa wuce sai da kasu ba na tuke da haƙƙi kaga aiki ya samu gwamnati da kenan ko wani gwamnati sai zani sai samu ni ustaz ne da karanta da shi ko in ka ba wannan ka ko samu da karanta da shi shi dai kan karatu yana da daɗi idan ko ne ko gidan malami ya fi kima ya fi albarka kuma da kira malami ofishin ka ko gidanka yi maka wannan ba zai kima ba ba zai daraja shi ko ba zai albarka shi ba domin duk malamin da zai bayar da kansa ya zo da kan kaɗai don ya karantar da kai to shi ka ga ya ci wani bangare na ladabin malanta tun da ko ya rasa wani bangare na ladabin malanta to ko ba za ka amfani da shi da ya ba dan sai irin da kake so za a yi karatu ba irin yadda ilimi ya kawo fa'ida ba amma in so ne ka ga mutunta ka ai aka amana ya kamata ya zo zuwa karatu gidanka to kuma da mun sai cewa kada ya zafi da yawa yake ko idan za ka zo karatu sai ka ga masallaci da kowa ke zuwa da dalilai na tsaro da irin tarbiyyar mutane ba su ba su zuwa irin wannan yanayin ba ka iya ba su gida ya eh, ka iya ba su zo gidan ka sun ayi karatun a wani lokacin da ya dace da zo idan an zo kuma kai kana kan kai kuma kai na zauna ka ka tsora maka kuma yana da yawa shi kuma in yana son ilimi ya san ba abin da yake wannan barja a duniya saboda wannan shi ne Allah bai taɓa cewa ba annabi ne mana a cikin ilimi a cikin ilimi ya tafi ne lokacin da annabi Musa ya ce ya fi kowa ta aka ce je ka ko wanda yake da ilimi je ka fata karatu wurinka ga annabta ga manzanci ka ga annabta ga manzanci ga shi na cikin kulul azmi ga shi Allah ya masa zance wa kallama Allah Musa ta kalma ya ba shi a saura cikin da komai a kai wa katabna lahu fil alwani min kulli shay'in mau'izatan wa tafsilan li kulli shay a cikin ta akwai haske إما أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ba shi kaɗai da annaba da bana ma da suka zo ba su ta ake ci aiki da saura amma da bin adatu sababbin da kuka kai yahkumu bi annabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu war rabbaniyuna wal ahbaru bima tunzilu min kitabillah tare da duk wannan matsayin da yi ba aure mata ba ta take je ko kuma ba ba a garin da yake ba sai kawo tafiya dan ka san tafiyar ba wahala sai ka ɗauki kayan da jini dan ka san ba wahala ka tafi da bawa da yake hidima ko da bawa ba yaron gida da yake hidima sai ko muku tafi da shi aka je bayan an yi tafiya an sa wahala lokacin cin abinci ya yi sun bada a hanya da san mana wurin ba ya yace da yaron sa atina na. kawo mana abincinmu na laqad latina min safarina hada yace istirahatan هذا ياتي استراحة ياتي سرورا ياتي فرحا وطمأنينة ko alama bai ce mun samu nutsuwa ba a tafiya bai ce mun samu sauki ba bai ce mun samu hutu da sakatawa ba ba picnic aka fita ba to laqad laqina min safarina hada nasaba lalle a wannan tafiyar mun sha uwar wahala kawo mana abinci da danci mai rage wahala daga baya sai ji ta yi magani ba wanda ba abdan yin ibadi sai samu wani bawa cikin bayani a kai ma hu rahmatan min indina mun ba su rahama ta musamman daga gare ne wa annamna hu min ladunna ilma mun ba shi ilimi ilimin daga gare mu ko sai ilimi daga Allah sai sai shi ilimin annabta wanda za ka bukatar malanta wani ya koya maka irin ne da mai ilimi yake da annabi alimin bila fatin hadudun bila darasi ya haddace ya zo mai ilimi ba tare da rubutu ba ya haddace ba tare da wani ya tsola masa da rubutu ba kai sai Allah ya sanar da shi wa innaka la tulqal qur'ana min ladun hakimin alim irin ne ke ake na harama kan inda wa laula min ladun na ilma dole kuma ya labar dole ya labar mutum kawo da musa amma musa ya faɗa yana da ladabi an attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda na iya bunka duka ga ka sanar da ni cikin shiyar da Allah ya da cikin ka sanar da ni wani abu cikin abin da aka sanar da kai da da jini koyya ya mun da da cikin kullu al-azm min ar-rusul ya mun da Allah ya masa zanci ma da ya mun janibi tur ayyun wa qarrabnahu nabiyya Allah ya tafanta da jini da jini ya ga gaban wani wani bi uka? على أن تعلمني مما علمت رشدا ما لم تبقى حجة لن تستطيع أن بلاتي فلكي فلكي يكتب طريق من جماعة مثلا بلاتي فلكي يأتي وهذه بلاتي لي فلكي يأتي بلاتي مثلا إنكم لا بلاتي ذات أبكى إذن فإن استبعت لي فلا تسألني أي شيء in dai za su gina kuma almajin ya sauke tambaye komai hatta uku da suka mun fita har in na ba ka bayani in ce hakuri ne da ce zan ba ka bayani ko da abin ya kaure kai amma ka jan hakuri an fara nuna ba sai da cewa ga maka Allah ne ka aka hakuri in ce karshe zan ba ka bayani zan ga mu za ka fahimta duk wannan da muna gudu shi mai ilimi to idan har ka tafi annabi Musa ya ga sai karatu to ban ne dan kana commissioner dan kana samun secretary a ma'aikata dan kana gwamna dan kana da dan kana shugaban kasa ko ko ne ko kaza ko sarkin kaza ko sarkin kaza ko sarkin kaza kace ba za ka koya wajen malami ba kuma ka ga ba ka na lafiya ba ne ne shi da daraja ne shi da ne ba babu amma abin da yake sa malami na Allah malami rabbani ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ايه هكذا ما من الله ضمن الله كامل سكرتري مع الله وجباء اشتملت أركان الدولة الإسلامية وركنين الدولة المسلمين في كل كتاب amma in malami ba na Allah ba waɗanda suka zo ba ba na Allah ba to sai dai auto ta jiran daban amma ba daula ba kuma kashi bukatan kowa ba za ta biya ba bukatan malam ba za ta biya ba ballantana ta gwamna ballantana ta kuma tana ko faminan ta kasai saboda sun rabu da Allah sun sauka cewa kuɗi da za a samu masu ta hanyar kungilar karya ta hanyar ruwa buɗe wannan shi ne zai kwantar da rai sai ka sami shi hankali ka kai kai daya biyu uku ba da ne bane ko kai ko ya ji mutum safawa daidai a ina zai ajiye ba wanda ya gini ko mutum sa ba ya tuka sun ya zai ya ajiye inda ba wanda ya gini ko wannan tashin hankali ke na a gidan talaka ina ne zai ajiye inda ba gini ba shi da kullum da wajen duk ba dai bane fa ya wa za a kar wani ya sani tashin hankali ne sabo idan an zo kashewa a wani ne za a rinka kashewa da ashirin ashirin ko da ɗari ɗari ko da ɗari biyu ya canza riga fitina ya ki canzawa ga kuɗi ya amfani ya kai masu fitina ya ki kai ya ki sai kuma ga dukkan yi amfani ko da lokacin da ya yi da fitina ai da aka ce in na innal insana ladhi khusr ya ka kun innal ladina amanu ko kun ne wa min sanati kun wa tawasaw bil haqq kun wa tawasaw bis sabr wannan so kuka fitar da cikin hazara in kana da waɗannan al'amurra ko da ka samu kuɗi da zan kuma maka suna ba in dai akwai al'iman akwai al'amal salih akwai at-tawasul bil haqq akwai at-tawasul bis sabr wallahi kuma ka samu da zan tsayar maka da hankali da zan fitile ka ba Abdurrahman bin Auf ya samu Abu Bakar ya samu Umar Uthman duk sun samu ga kuɗi ga imani ga takawa ga umarni da kyawa ga inda ga wurin ga tsoron Allah ko kudin su ke daɗi manzo Allah ce ni'ima المال الصالح للرجل الثاني ما da da dukiya ta gari a mutum da gari wannan haɗa guda biyu shi ne hankali ta mutum gari ko ka samu dukiya ta banza a wurin mutum na gari har da zama na garo bayan dukiya ta zama ta banza ya ce yi samu dukiyar banza ina ba mun da haɗa mutum na gari dukiya ta gari da za a samu amma dukiyar banza sai ka zama na ba zai ta yiwa ba ba zai taɓa yiwa ba inda dukiyar ta banza ce ya ake dukiyar banza ta da hannun na gari abu ne kai da shi dukiyar banza ba dukiyar sata dukiyar sama da faɗi dukiyar kaza dukiyar kaza duk zai kauce mata inda ba wannan muke ba to muna da sauran aiki ko muke an abi sulabata hadisi na 88 kenan al hadithu thani wa 80 عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الهويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأسلي بكم وما أريد الصلاة أسلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فقلت لأبي كلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض أراد بشيخه أبا يزيد أمر بن سلمى الجرمي wannan hadisi an karɓo shi daga abu filaba an gane ku yana cikin hadisin da imamu bukari ta ɗaya ruwaito shi muslim bai ruwaito shi ba tare da cewa shi ne wannan littafin yayi da wanda abin da zai kawo ruwayan bukari da muslim ne to amma kana da nabi wani kuskure abu kilaba shine abdullahi ibn zayd al-jarri qala ismi ja'ana malik ibn al-huwayri malik ibn al-huwayri ya zo mana malik ibn al-huwayri yana da cikin matasan sahabbai a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malik ibn al-huwayri ya zo mana fi masjidina hada a wannan masallacin namu fa kana sai ce da mu inni la usalli bikum lalle ni zan yi muku sallah wa ma uridu salata amma ba ya kai ni da in yi sallar ba usalli kayfa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli zan muku sallah ne irin yadda naga annabi na yi zan koya muku sallar annabi in ku ku rabota da ganin ka ba to ni na rabota da ganin ka kun da shi malik ibn da sahabi sauran ko ba da ne wanda yake a magana zan koya muku sallah ba wai lokacin ta ba wannan ke nuna a cewa halatta ko da ba lokacin sallah ba ka tashi kai sallah gaban mutane don ka koya musu ne sallah ya halatta ma ne cikin aji ya koya wa ɗalibai ɗan firamare ko ɗan islamiyya da ka ake sallah ya halatta ya nuna muke da a alwala ko da ba lokacin sallah ba ne ba yi bayani don koyarwa yake zan muku sallah amma ba wai ina nufa da ko ta sallah a kai na zuwa sai ce bane ba a'a zan yi muku ne yadda na ga annabi da yi fa kuntu li abiki ma ba wanda ya rota hadisi da gozon Abu kalaba sai ce shi sai baka ne sun ya ya yanke mun ne lokacin da Malik ibn Huwayr da ya muku ita kawai Abu Kilaba ce musalla salati ko na haza kamar sallar wannan dattijan namu wa kana yajlisu zara fa ra'sahu min ar-rukun as-sujudi ya kasance yana zama lokacin da ya dago daga sujudan farko kafin ya tafi dabi qabla an yanhada am ya kasance kai yana zama yayin da ya dago daga sujuda ta biyu kafin ya nuke yana yin zama qabla an yanhada kafin ya yunkura ya nuke shi zaman da muke kira jinsatul istiraha cikin hadisin malik bin umayr ya yi kamar taron tabi'an yake zan koya muku yadda annabi ke yin Allah. idan ya gama sajjada daga raka'a ta biyu a raka'a ta farko ya gama sajjada ta biyu ba zai ta zuwa a ta biyu ba to sai ya gama an gane ku. wa kana yajidu ya kasance yana zama yau ce idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi in ya dago kansa daga sujada ta biyu yana zama ne kabla an yanhaba kafin ya miƙe shi shine al-muhud yin karawa zuwa miƙewa ce wannan shine muke kira jilsatul istiraha matsayin su cikin sallah da sahabbi wanda ya dace ya yi koyi da annabi sai samu lada wanda bai ba sallah ta tayi ya rasa ladan da ya kamata a samu tun da an amma ba za mu ce sallah sarfi kuma da mun ga magana kan wannan matsala liman zai mamu za su idan liman bai ba ya halatta mamu fi duk da su mafi inganci wadan suna cewa in liman bai ba ba za su yi ba domin annabi ya ce kullu marzu'il al-imamu li yusamma an san liman dan mutum ne koyi da shi idan liman yayi kaza sai kaza in yayi kaza sai kaza in ban da kake nan ba za ka yi ba ba za ka yi ba haka wajen suka ce amma dan suka ce inna ma ju'ila al-imam li yusamma bihi sunnan wannan yana magana akan arkan ne duk cikin rukuni ba za ka fara ba sai idan haka ce fa idza sabbara faqaddu wa idza raka'a farqa wa idza sajada fajru ila akhirih amma bai magana kan mustahabba wannan ko da bai bai in kana da aure a jami'in ba za ka yi bugu da tsari ma suka ce kawai ko wa ake nufi da limamu yi imamu a yi mafi da rasulullahi annabi ya yi ko ba to limamu mun gaje shi lokacin da kai ba kai kai da babban limamu ba ba da ba sun da kai <laughs> ko ne yake nufi domin nuna cewa kamar sallar wannan da shirin na ma'ana da mutum sun yi a ji wanda abu ke la bayani yake ya mana sallah irin sallar da shirin na mamu yana nufin a baya ji abu ya ji shi ne amru bin salma al-jarri amru bin salma al-jarri an gane ko to malamai sun yi sabani game da wannan kuma ko da muka faɗa dai su zai yi ba ya hadisi أدن رأي جويد جنة جيسا نفرقوا اشهد باب جنسة الاشتراع يقول في قالبا يجب أن يقوم على مرأة جنسة الاشتراع اه اه سيأتي جنسة الاشتراع يقول جنسة على وزن إعوى جسم للهيئة إذن كفي جنسة وكو جنة من قبل أما إذن كفي جنسة جنجني zama na ɗaya kamar marra ne ina fata mu fahimta kamar marra da haka hirsa bi kasar jini shi ne larabcin daidai jinsatul istira ba jalsatul istira a gani ko حديث ما يمون مستوى في الجلسة الاصطلاح وتقدم أن الصحيح استجبابها لهذا wannan shi malam bassam yana cikin malamin da zai ganin wa'an wa'annan bai ba sai da su ba malam kin hoyar ko ake da su da in da ga shi a cikin goma ganin su ba su yi su sun yi ku sallah da annabi ke ko shi bai ku ya ku ba kaga da a wato wasu da su sun fara su ne su rana da wato rubuciya نبي أن موضوعها عند النهود من السجود إلى القيام أنا يجلس بإقراءها لي لو كنت مسلم جيني لا أقول بس تجدع جيه فيه وفيه تنزونا أزمات صحيح ما أكو أن القصد منها الاستراحة بدون السجود من القيام من قد تسعى سينتا dan a samu dan hutu tun da ka dade kafin ka tafi tsayawa in ka mulkula ka tafi في كل wahalar wato sai ka haka suka ce yaqulu abqa fi dinin mutahammil fa da bayan lidan yusra laha takbir manajid da haka ba wani shiri da ake cikin ta dan ba wai makasudin take nan ba rashin yin zikiri ba shi ke nuna kawai don hutu ake yi ba da idan aka ce don hutu ake yi to wanda ya ji bai gaji ba fa ba zai ba amma mu ku za mu ce ana yin ta ne don annabi yayi to kaga da ka gaji da baka ji ku da ba kana da bukatan kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullahi da Umar ko yana cikin tafiya ya da ga yayi kan nan gudu kan haka kuma sai sai kun kana sai dawo nan gudu abu abokan da suke suka ce ka yasa ka suka kada da hanya ka ji kai kana wani da kuka ta koma ta hanya yake o oh, o oh, na ba su ba haka daga annabi ya wata rana da aka zo da wannan da haka ne ba wai sai ka gani gane yake ba lokacin sai ka gani kuma dan a huta dan an gaji dan ba a gaji ba ba a yanke da wannan kana kana dan annabi yayi shi ne gaji dan annabi yayi shi ne gaji dan idan kace dan da gaji ne ke tsoni ba gaji ba ta ba ba ne bane yi abu na hudu jawabi ta'lim lil fi'l ya halaka malami idan ya zo karantarwa ya amfani da nasar na aiki a aikace ne yadda ake yin abu ليكون أبقى في ذهن المتعلم don wannan ya fi tabbatar da abin da ake so a koya a zuciyar talibin da yake koyo kan abu na biyar jawabu fi ilin ibadati bi ajli ta'lim ya halatta mutum ya aiwatar da ibada gaban mutane ko da ba lokacin da ba don manufar koyarwa wa annahu laysa min at-tashrif fi al-amal fa inna al-asla al-ba'd ala salati huwa irada at-ta'lim wannan baya cikin abin da zai mutum domin dalilin da muka ta tashi ko zuwa gwamnatin koyarwa ko kuma kurbatun kamar annabi sallallahu alaihi kurba ita ko koyar da addini ai aiki da mun da irin yadda sallah din kanta take zama aikin da idan ka zo ka koya mutane ga yadda ake sallar azhar sai zo lokacin da ba na azhar ba kamar yanzu in ce ga yadda ake rakata da fajiri ai ka ba lokacin ka bane ba ai ba za a ba mu ladan rakata da fajiri ba amma za a ba mu ladan na koyar da addini لله بالتاونية في كل بالتاونية تعبط لدينا في ذلك العديد التوقف والسلامون وانده إذا كان فيها ميتة كما أبنى مجيدة مجيدة كسنباب مجيدة العديد التوقف عن عبد الله بن مالك ابن جوزان ابن جحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه وما به أن تقول عبد الله بن مالك ابن بحينا الله تعالى تقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن النبي إرادة مثل الله تبدأ جويته كان إذا صلى يا تسلسل بدون صلى farraja bayna yadayhi yana wayar da hannayensa ma'ana idan ya zo su gaba zai sun faɗa da mai da faɗa da rukun baya sai ya kunta ya sun faɗa tafin hannunsa ya yi da in ya kunta da kibla to nan bankan sa na dama sai ya nisantar da shi daga haɗar karinsa don kan hagu ma ya nisantar da shi ba da karinsa kan da mafi kama kan sa haka yake gaba haka amma ba ya haka farraja yana raurari sai mai ɗauki tsakanin hannayensa biyu hatta ya budu wa bayadu kai, har hasken hamatarsa guda biyu ya bayyana al-ibutu shi ne hamata الإبطاء لأنه هذا تأبيكنا kai, ya بياض إبطيه ana yadda har. ina fatan ko kai ta wato kenan sai ka in sahu ya matse ka idan sahu ya fita an fita aka matse ka ba ka samu ka buɗe hannayen ka har ka ne kan ka dan kan da hamatar ka ba wannan babu yadda za ka yi mana sabbin Allah nan ka illa ka amma idan akwai yalwar da za ka ba ka dama ka san buɗe ko da da ya sa a lokacin ake ganin kallon hamatar annabi saboda tufafin da suke fawa ba irin nawa bane ne tufafin da suke sawa dan ake daurawa a gugu sai kuma wanda za a daura a kan ne a kan kafana mutum ne dole a kan kafada da ya nake da shi haka to kaga idan ka zo dole idan ka bude haka cikin sallah kai haka za a ga inda ba riba wuce ba dan turo ne sai to yanzu kenan mu idan ba za mu ta wuce da sallah ba ka ba maka shi ke yanzu kenan ko ko ka ga idan da wani sai ji ga wannan duniya dole ne sai a kuma su da annabi ya zasu zalla da an rike mun hama kusa yanzu ko ba ga namu farkowa sannan ko sai wani ya kawo zafin kai cikin fahimtar shi to abin da ake ganin da mun hama kusa a wannan lokacin yana da ba su ne ko ma yau idan ka irin wannan ta haja ba yi amma ba an ta ba in mutum ya sa babbar riga babu ya ciki in ya haka da abin yanayin tufafin ne shi ko yanayin tufafi ba ce ya tufafi iri kaza ba amma da ka'idan ya ne kowane irin su su a yanzu ko ya ci cikin aura sai ya buɗe aura sai ya buɗe aura ya zama haramun ke sannan yanzu zanto ba na zinariya bane ba in yi nan gudun zina da ya kuma ya zanto haramun ke nan Yanzu zanto ba na mata ne ba in namiji ya sa tufafin mata ya zama haramun ke ya zanto kawanka in ko namiji ne bai wuce idan kawo ba sai in yau ce idan kawo kuma shi ma ya zama haramun ke ya zanto baya cikin tufafin da suka kamar titunar tufafin kafirai in yin kamanci shi na da tufafin kafirai shi ma ya zama haramun shi yanzu to cewa tufafi ne wanda ba na shuhura ba don manzo Allah ce duk wanda yake tufafin shuhura to ba zai shiga cikin aljanna ba ne tufafin shuhura kuwa malamai suka ce amma dai wanda darajar ta tafi kowanne sai da in ka ta shi ba a gari a wannan sai ka ne da irin wannan tufafi da kuka yi son ka ba ya kai makura wajen ka to wanda yake da awar sanin irin wannan aka ce da zai tashi aljanna ba amma kuma darajar su ta zama ta karshen kasan kasa ka ji ilmin ka amma kake sa wai dan kai kamar zuhudu ne dan karbu gane shi ma duka da ciki ba fa akwai sufaye da suke banfara cikin sufanci mutum yana da kudi amma sai a ganci kullum da irin kwamfani nan da na mutu cikin kuduru da yake aya mai ta kawani mai tsoron Allah ne karya ne shi ma dai in ji irin wannan tufafin na sa dangon da manufar da zai fi kancin aljanna shi komai so ake kai da kafin ina ba don fahimta da haka ne ba su tura ba wai yin tsada ba ne ba kila yin tsada ne yasa ya zama da ba su tura kila kasancewar su na karshen kasan garga sai kuma wanda kasa kasance an san ka fi karfin ka ko kafa amma sai kasa wai dan ta wani zuhudu da gudun duniya shi ko zuhudun da gudun duniya ba abinci ko tufafi yake ba abu ne a cikin maganganu da ayyuka bayan imanin zuciya ba shi abin nan bane ba in da cikin zuwa dole ne wa da kullun da kuma abin da shi da kuli kuli ne ne ai zuwa da ai alhamdulillah ko alquran da shi da ai kana asa ai ko da ya tuna mun rago kuma sarfafa kuma take so ne kenan Allah bai zuwa annabi ne ko ko cikin abin da yake kauna a duniya cikin dukkan duniya annabi ke abin da mafi kauna aka samu in kunci shi ne turare da komai ta da jini subhanallah haka annabi ya faɗa cikin hadisi to kai gudun duniya kace ba za ka yi aure ba kaga ka zama shirme take kenan da annabi ya aure ba za ka yi ado ba annabi ya faɗa yayi kullum kana ganin shi to kai duk wani duk gudun duniya sai ka cikin da shi ba in ba ne ba ne tsayawa cikin da shi kaman daji wajen zai kauka da tsaya cikin da shi dukun dukun wasu ga wani ke ina zane kamar ta kai ga abin addu'a mutum ya sa rawani rawani ya kode ya kuma kodewa ya tuni riga hudu ana zafi wujin ta kawai ya rike ta kuma wallahi duk da zan kai amma ba abin ji ya hada shi da imani ko wani ta kona kuma kai ta shi bane ko da kawai na ji Allah ya abin da ba ko ya san wannan hadisi ko to babu salati sunna alaihi amma ya ba wani gudu abin da ba ko ya بن wannan hadisi shi ne da Allah ya bada hadisi da ayatu ب a ce ana bukatan mustahabi ne idan ka zo su gada ka ware hannayen ka sai daga kuma sai don kanka ba sai ba ha inda a ce tufafin kawai a buɗaɗɗe ne haka karka kallon ta ke bayyana wajen ba a daga abu dai ne an jambauri shi ne mutum ya nisantar da kama son ka biyu daga haka kiranka wa kad tafassatu zalika fi sujudu bima akhrajahu مسلم في حديث البراء ينفقه وهو إذا سجدت فضحت الصيف وارفع من الصيف ya zo cikin ruwayar muslim kenan wannan maza Allah ke idan ka tashi sujada fa ba ka kaita wa fa'a min fa kaita kin fada safin hannunka amma dama ɗanka ka daga ta haka ko ko min fa kaita mutum gwiwar hannunka warfa da sayyidu ma'ana karka hade su da cikin ka ko karkashin ka shine abin da ke na biyu in zalika hukumun kabira wa bawa'id da suna sai hikimomi masu yawa a hakan da kuma fa'idoji masu girma min ha izharul nishati wal raghbati fi salati bayyana da karkashi da nishati a cikin sallah na da goshin su idan annahu idan kama da ala kulli aba'i sujudi haka wa kulli qudwin haqqahu min ibada idan dai a hikimar wannan shine in dai ka bi dalla dalla da annabi ke yi to sai ka samu a cikin sallah ka ko ka ba ta yi ba kuma da ayyuka ka fara shi ne dan kan yana hada da hada godewar idan ibada ne kare ibada ke nan kai a wannan lokacin idan ka suna da kuwa sauran gafin sun yi ibada nan da ba ina yake da wani riban ku lura dan mu gama kan kai al hadith tafsiruna hadith mutafahim a wannan babu annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ne zai ko sai dubu ne قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم wannan hadisi an karbo daga Abu Salma shine wa Abu Maslama ne shine Sa'id ibn Yazid yake sa'altu ana fahna Malik na san tambayi an san Malik ce da shi kai ne dan cikin gida a gidan Annabi a kayan Nabi sallallahu alaihi wasallam musallinci da alaihi shin Annabi ya kasance yana sallar da takalman sa kuwa qala na'am annabi sai eh, yana ba ne Annabi yana sallar da takalman sa abin da aka yi cikin wannan hadisi yake babu salati kullu alayhi musabban yin sallah yayin da ka kalmar ke farka. sai su kana min fi'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam da ma haka za ku ce cikin aikin annabi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo na sallah da yanzu da ta mun ka shi ci gaba da sallah haka sahabbai sai gani kuka shiga da sallah kuma cikin sallah ta kalmar an yi wani bangare da sallah da ba a karfa ya annabi shi ne sa kalmar ya ajiye shi da sahabbai sahabbai kowa ce su ne kalmomin ya ga masallaci annabi ce me yasa kuka cire ta kalman ku sai suka ce man ga ka cire ne shi yasa muka cire ai da annabi ya magana yau abu ba da kan da hikima yanzu ba a ce in annabi ya abu sai an sa an tabbai hikima ne ya fa yi ina ta da cikin lokacin shi kan bayani cikin sallah amma annabi ya yi arga ai yanzu ko ka gani kuma ko ba sai ne dole shi dan sunan annabi ba yana yi magana da yake hikima duk wanda wani kwana kwana ne wani lokaci ko dan kadan sami juna amma da yin da haka wata ta ta tambaye shi ba inda annabi yi magana ta tare sai suka ce ko annabi ce to ai ni ta kalmun nawa na fara sallah da shi sai malaika jibril ya zo ce mun akwai da shi a cikin sa sai ka fanta ba na san duka da haka ce da shi na ajiye ko nan gaba idan kun zo sallah ku duba ta kalmun ku in dai kuna da lafiya ku su ku sallah daga dukkan waɗannan inda ana koyar da hadisan manzo Allah sai ko a fahimci addini amma yanzu yau wani gun kana sallah ko sallar jana'iza wani da kai da kalli su kaji da uku balla kana sai sallah ta kuma salawat ta ta shi ko kaida inda da gabalan da sai sallah ba mu ne shi an gane ku na biyu jawabu dukkan masjid ima halatti da gabalan sallah ta kalma tun ya halatta a yi zalla da su ya halatta a cikin masallaci da su ko ya halatta ba sabon malin ya wani gaba ya ba da tanziki mamin al'akabari wal bayan an tsabtace su daga datti ko na gaza mun ko mu na uku an na zama bata janni fi najasatihi ma la tukhrijuhu ba an azra tawarat fihi wani yakan ne ko wani kuma sallar da kai yace ni ka take sallar da kai yace a ah, ya halaka a cikin kuna yace ko ba ka ne shi da kuka saba da kuma sai ka fi magana da kake wai shi da ko na taba da ko ne ban taba da shi ne asalin da ba a hukunta da na taba sai na samu tabbacin na taba domin al-aslu baka'u ma kana alama kana ka'ida a wurin malamai suka ce komai da wanzu a yadda yake da ba ka fitar da shi daga asalin sa sai kuma rubuta kwanan da ni ya ah, idan mai kada nan da kuma nan nan da wani da aka ce dalibi ah, ne to ne ce a ah, a ni ba zai so wanda kuma ne kuka sani ko ya kai kaga cewa na su ne tabbas ne cewa ko ya so ko ne ne ba to ne sai ga san zai ko tabbas amma idan muka samu tabbas ya ce wani ya ce ma ka tafi ake eh, cikin ya ce motan nan mallakar wani su sunan ce a ni ba zan fita da shi kuka sani ko ya sayar to cewa kuka sani ko ya sayar da sore cewa ta ci ce tabbaci muna nan a tabbas tabbaci mun samu tabbas dan uwansa ne da sore amma da ko ba ya tsoron tabbas kun ba mu wannan asalin da domin da aka yi daga kamfani aka fito da shi da nan ba jikin ko ba mu aka ga shi aka yawo inda aka yawo din nan a korin da yake da nufa, a korin da yake da sarki da wurin da yake da nufa a ban kasa da inda yake sarki da gida ya zuwa mai sarki to kun da mai sarki ne ko mu dauka ba kalmar yana yawo ne kan sarki cewa ran taɓa da nufa kila ne kun fahimta da ku maqula ne ba tabbas bane ba ba tabbas bane ba amma ya taɓa da sabar da shi an lalle na zo na ga yara wani yaro ya tashi na fito jan da kafa da lalle na tabbatar na kafa ya ce to wannan tabbas ne sai a wanke sannan ai a ina tsammanin kila zan hanya ko na ga takan da ko ba mu ba sai ce to ko ko ko din nan ba tabbas ne ba ya ne ko ko ko din kiji da ya ne mu a abin nan al-aslu baqa'uha kana ala ma kana wannan ka'ida ce da wajen su faruwa cikin kowane babu ba wanda yake shi da wata ta yi ta bane shi yasa idan an so sai a gida ka so ka a hotel ka je ba kun da aka ba ka mutunci ga ka da shi yayi da shi wanda ke sun ka so ka a wajen kun ba ko sallah akan wannan ka da kun ba idan ka ce ba za ta da kuma ta ce saboda ne zaka ta ce kila ban sani ba ko da nan zaka sai muke magana ce da din nan zato ne amma lokacin da aka yi kafa din da kamfani da nan da aka yi shi babu ne zaka haka sun ka kace wurin da ba nan da zaka ba yanzu in ba tabbata muke da nan ku kai ne nan bayan gida ne tabbata kuma lalle ba a tsaka ce ba a wanke ba to in mun samu wannan kaga ba zan yi ba a'a zato ne wannan da kan bayar koran tabbas ina fatan kun fahimta da kyau in ka dauki ne zai tafi da cikin fa'ido zai tafi da cikin fa'idoji da dama kuma da wannan ake cikin kasuwar cikin ba ta sai da kuma irin waɗannan fa'idoji da ba ka ka'ida ta karkashin ta ka samu cikin ya bi masali bangarori na masaloli masu tsayi ne hanzo ba kuma hadisi na gaba cikin wannan babu al-hadithul hadi wa tis'un حديثي نتفقون بقايا عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أسامة بنت زينب أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها an karɓo hadisi daga Abu Qatada al-Ansari Allah ya kare ta gari anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah ira da abincin Allah tabbata da ruhi kana yusalli ya kasance yana yin sallah wa huwa hamilun umama yar gidan Zainab ita zai sun kurma da Allah ce kuma ba ta zo ne kenan shi ka ce kenan din ka rasulullah ita zai da sun kurma annabi li abi al-qab ibn al-rabi ibn abd mujin da shine abu al-qab ibn al-rabi ibn abd فإذا سجد إذا النبي قال له سجد منك وضعها في أجلها وإذا صاب إذن يا جمع سجدوه زي فاكي مستوى صلى حملها sai ya ɗauke ta ba wannan ke nuna ba a ce ta yin sallah tana tallafa da yaro a ce mutum na yin sallah tana goye da yaro a bayan ta sallah ta kawo ko ba in ba ta ce ba kuma ya zaka ci ba yana ɗauke da ita lokacin da duk zai zo su zada sai ya ajiye ba idan ya gama su gudu zai kuma sai kuma ya ɗauke ta kuma sai ya wuce ya ci gaba da sallah ya ba ban taɓa ganin ba tawuri a duniya mai ban mamaki irin tawurin da ibn hajji ya wa wannan hadisi ka san shi a da ibn hajji, wato ba za ka taɓa mai ba ko yaya ko tsohuwa ce ko kankanwa ce ka taɓa ta bi alwala ka faru ce in sunanta mace da aka ce masa to ya za ka wuce annabi ya ɗauki umama kai ka ce ko ɗan kankanwa ce ya ɗauki ta ya sallah sai ko kuka sani ko koya nan da jikin ta ko da fata ta da ta fata ta ba ba wani da mutum ya ɗauke ta kuma sai ta kari ta ya zo a yi zai shiga barkin lafiya da shiga barkin ai ya yi ba ta ne ba matsala ba ce ma na ji matsala ce shi sai na kafa wannan ba ba ko ba ne wannan zai sa mu tono wani abu wato ita sallah lokacin da za a yi ta ana bukatar sarki to shi sarkin da ake bukata kaga akwai tsarki na mai sallah kanka kansa idan kuna da alwala ke akwai tsarki na tufafin da yake sanye da shi akwai tsarki na wurin da yake yin sallah a kai sun kuɗa ina fata an fahimta tsarkin da duk aka yi ijima'i su da shi ake sallah tsarkin ka kai masallaci amma tsarkin wurin yin sallah da ƙarfin tufafin da za ku sallar da shi shi sharafi ne cikin sharfan sallah ko wajibi ne cikin wajiban sallah ina da gurbin da waɗansu malamai suka ce sharafi ne cikin sharfan sallah waɗansu malamai suka ce wajibi ne cikin wajiban sallah ko wani dalili ya fi karfi a gaskiya cewa wajibi ne cikin wajiban sallah ya fi karfi sama da cewa ya da cikin karfin sallah kun gane wannan to idan ka ce wajibi ne cikin wajiban sallah karfi ne cikin karfin sallah ne ne bambanci shi karfi kan abin da ba sallar da wata ta ɗauwa ba sai da shi shi ko wajibin abin da sallar na iya ko babu shi ko dai ba ta zama cikakkiya ba in da shi ta zama cikakkiya in babu shi ba ba ta zama cikakkiya ba misali me hukuncin jam'i karfi ne cikin kwastan sallah ko wajibi ne cikin wajiban sallah kaga kun fahimta ne sai idan muka ce karfi ne cikin karfan sallah a yi ta a jam'i duk wanda yi duka misali amma idan muka ce wajibi ne cikin wajiban sallah idan yi shi kaɗai kai ne ban mutu tsakanin da wanda yi cikin jama'a ta fi cika to in kun fahimci wannan sai ku ɗauki wannan sai mu tafi kan wancan daji kun gani da kyau sai kun fi tafi da aiki na wurin yin sallah wajibi ne cikin wajiban sallah ba shi da ba idan ku wajibi ne cikin wajiban sallah ku tafi ya zama wajibi a karfafe shi in ba karfafe shi ba amma ko karfin jiki a cikin sallah kai gobe ba amma ba su ne ba su tafiya ba haka in wurin da kike sallah din ba mai tsarki ba ne ba ko sallah ta ko mutu ba amma ba ta zama ne ba shi nan kun ba ba ah, da haka mace tana da yadda yaro sai kula ta gari ba sai kuma da sallah ba dukkan da ke sallar ba ta mutu a ce kawo dalilin da kama yadda sarki ya zama sarki mu muna tare da kai sauki wajibi ne sarkin wurin sallah da sarkin tufafin da za yi sallah da shi amma ƙarfi na mai sallah sharbi ne cikin sarkin sallah kan wannan dole sai in mai sallah ba da ƙarfi ya sallah ina da dukkan da yanka abin da mutane ke ɗauka cewa ƙarfi sharbi muna magana kan ƙarfin ka kan tsaron kanka ka zama mai alwala amma kana da alwalar ka zarau ba ta karye ba yanzu a jikin za ka ne aka samu ne zuka ko wurin da za ka sallah aka samu ne zuka mun yadda wajibi ne ka fitar da mutum kafin kai sallar wannan wajibi ne sai da kai aiki da wannan wajibi ba ina ba kun fahimta sai sai haka ka ta haramun kira da laifi gurgurdan yadda baka ne san ajin nan ba ko Allah san da bace baka samu ladan wajibin ba amma sallar wanda yake baka fa baka yi ba to wallahi kafin ya tabbata maka dalili a Qur'ani da hadisi ne ina ba kun fahimta to shi ta dole sai mutum yana nazari na bincike in ba haka ba kuma sai jira ba dole abin da zai zo yi dan yi dole ne ga dole sai an kawo sabon addini kawo sabon addini dubu asalin jarra ko da kuka kuka al ala hada'ik al-azhab na imamu shokani wannan shine aiki kuma al-mutaharriruna bil fuqaha masu kanci a duniyar ciki wanda ba su kaɗan da mai cikin kogon wata mazhaba ɗaya ba za su duba kowace mazhaba da dalilin da su rufe shi aiki da shi kullu al-fuqaha al-muhaddithun kuma masu fiqhun da suke da ilimin hadisi Ali ibn Ali al-Shawkani al-Sanani al-Yamani da ku kun ba kun ta dawo ko da haka ne ka kawo ta shi din da kana cikin sallah kana cikin dawo wannan da ba sai ku da idan akwai yarwar lokaci babu da shi da yanke sallah ta zo ta wanke wannan najisan da sa wani tufafin ta yi sallah don sallar ta fi cika idan kwayar yarwar lokaci ta ci gaba da sallar ta haka sallar ta kayi kun fahimta da kyau amma kuma masallaci kana cikin sallah sai ko gauri kana cikin sallah sai ko shuka wani abin da ya sa ta ci gaba da sallah ta sallah ta wuce ina da zan ba, amma abin da ke yin da ba ya ta wurin da kuke sallah ya ta ku ba ku ba da kuka wannan da kan kuka ko a cikin ma suka bambanci suka ce at-taharatu ismani taharatu hadathin wa taharatu salatin ne ne hadath abin da a cikin ke su kai ne ya saba abin da kafa shi ko ka taba shi ko ka taka shi ko ka taba cikin ka yanzu ko da wani in ba na ku bane ko jikin ka hada shi ko kaba shi kaba shi bayan da wanda ba na ku ba da jikin ko da ba ka ka shi da ba ya zama kaba shi ke amma in da jikin ko da bayan ka wala wala ne hada shi ne shi ne ba shi ne kike mun zai da wannan al'amura لا في النصوص الفقهية ده طهارة الثاني طهارة طهارة الجسماني حدث وخلد ولا شبه الجميع إلا بالماء الطاهر المطهر وهو الذي ذاك ذكر أما هو من ثم ثم بلا شيء بقى كان فكرا ذلك شيء لا ذاك ما فيه كيف تعمله قاوم باعي مفيدي مثلي في مول ولي في أمر بالكوبا عند باعي مثلا في الدين في أنا مثل ولا في حق كل الدين kace abu da ya da ƙarfin kullum in ka ga abu ya ƙarfin kullum mutum ba kai masa bayani bane ka ga ka ga shi kokarin dalili amma inda kokarin dalili wannan ba abin nan to a kai dai da wanda yake addini ga kuma dalilin sa amma shi da take yake shi ne za ta ji ko hankali har ya gane har ya tantu har ya fahimta ana fata wannan da abubuwan da ke cikin wannan hadisi zawabu hadhihi al-haraka fi salati fi salati al-fardhi wa nafila a biya halatta cikin sallah da yin mutu mutun da bai da alaka da sallah kuma sallar ta yi wanda ta nabi yana dauka ya aji da a cikin sallah sallar ta gobe doba ne ne mun ne mamu to an bi mun ne ko mamu ne wal munfarid ko ne sallar ji kadai walau bi da darurati ne ko ba ba da lura ba kana da lura da kike ji sai annabi ya dace ya ne zai ya aji zai ba daure mu amma tare da haka yi وهذا قول محقق العلماء wanda shine magana ta masu gurbin cikin da cikin malamai na biyu jawabu malamatati wa amni man tazunnu bi ladatihi a cikin halatta mutumin da ake tsamman na cikin da zai duk da ba dan ta tabbas ba a iya tabbata da dalilin da ake dan muna dan jawab da asalin sa asali babu gane cewa akwai to mun gani wa huwa taharu على غلبة الظن وعلى جاهد بأثره أكم غلبة الظن وهو هنا نجاسة سياد الأطفال وأبداده dan za ku gudu yara za a fuka mahimmi cewa na jisa a tufafin jikinsu akwai na jisa ko a jikinsu akwai da jisa to amma tare da haka sai muka tafi kan hasali ba za mu tabbatar da na jisa ba sai muna da tabbas abu na uku ai wani babba ba zai iya dauke yarinya ba babban mutum babban asajiri babban sarki har a gaji da yarinya da kira har a wajen tiji ai na da nan ya karfin haka to amma da ta annabi saboda tawazu yana da kirka ga kuma saukin mu'amalarsa ga rahama ta gaba gani hadisi na karshe cikin wannan babu kuma cikin wannan dare cikin wannan dare ne al hadithu thani wa tisrun hadisi na da biyu. قال انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أنا مالك فمن دخل لأترى بعمل الله سبت جلوسه ياتي وشوك سجدوك كان يتجدوك السجود الذي في كبيرون كو أشكو سجدا ولا يمسك ذراعي من بطاق الكلب كما مسلم يتنك زرائين سا إلي يد كريسي كنك دفع فانك أجبوا إلى kare idan ya zo zama ne shi ba ta ci bai sun ba zama ya sun ba kasa ka to kuma kar ka zo ka da kai haka a sai dai to haka kar ka sun da dira'in hannun ka ya zanto ya taba kasa ya zama zaman kare kenan annabi ya zama zaman kare cikin to shine ibnu qayyim ke cewa duk da dabi'u na dabbobi annabi ya hana yin cikin sallah ya hana zama irin zama na kare ya hana dukawa irin dukawa da rakumi ya hana koto irin koton kurciya ko irin da zakara mutum ya ce Allahu Allahu akbar kamar da zakara ke cin abinci ya fita ya kai da kansa ya ha ba ga a yi muku rakin ba a cikin sallah kuma ya hana zama din shi ma irin zaman kare ya hana kuma tunta da hannu irin tunta da hannun kare ya hana alaiku aka ika'il kalbi ko alkir na biri zaman biri ko zaman kare duk annabi ya hana saboda ana san sallah kamala ce ta bani adam domin alaka ce tsakanin ta da ubangijinsa ما يؤخذ من الحديث مشروعية الامتداد في السجود على على الهيئة المشروعة shar'antuwar daidaituwa cikin sujada a bisa da tsarin da ake bukata na biyu annahu an batta jira'in bi sujudi li annahu dalilul kafar ba a san mutum ya zo sallah ya kinta da jira'in sa dan dalili ne na mutum ba kasalan ne ne kasala ne wasu ne tashbihun bi julusul kalbi kuma idan ya haka ya ce ya kamar tukiya da zama irin na kare fa inna tashbiha bil ajwa al khafifati yad'u ila tarkihi fi salati yin kamance kimiya da waɗansu abubuwa waɗanda suke makasantun daraja irin kare abin da ake bukatar mutum ya bar shi a cikin sallah ما يؤخذ منه أيضا كراهة مشابهة الحيوانات يكون حديث جاء كويسه وحكي مكروه منه كمن توتين هذا الدودي خصوصا في هذه أعضاء العبادات مسمى ما يعين أكثر جاء أيضا العبادة بجسد الإبادة وذلك ذلك أن الله لا تفاع أبن دمك قدار بيدي الله سبحانه وتعالى وأن دمك يكفر كما الله سبحانه والسلام عليكم ورحمة الله Thank you. idan mutum ke tufafin kafirai ka ke kuma na guda ko dai tufafin kafirai wanda kafirai suka saka ko ba ko ko kuma tufafin kafirai tufar da kamar ta ta fuska waɗanda suka yi ke wajen sa su ne kafirai to abin da ake nufi da tufafin kafirai wanda shari'a ta hana su ne tufafin da ya jahara tuffar wannan tufafin kafirai ne kuke yi ba yi ba tuffar sashi haka kafirai suke sashi fasalinsa ba wai waɗanda kafare suka saka ba ta hanyar sakar hannu ko ta hanyar saka da kamfanoni na zamani da suke sananta kayi kun fahimta da kyau saboda haka shi ne da ana abin da za mu kace wannan dan a lokacin Allah ta aka yi da tsakanin musulmai da kafirai cikin yahudu ko fara, ko ma kuma majusawa su kawo kayan sawa ko takalma ko wani abin da tufafi a kaya amma ana san ana yanayin cincin da yanayin cincin yadda mutane suke bayar da kafirai ku da haka tufafin kafirai da shari'a a haramta kawa yanayin cincin da aka saba kafirai ne suke yin sa ko suka firin jayin sa ina da ban da ah, ka misali eh, wani zai kuma bayanin kadan daga su wannan tufofin yanzu da tufofin kafin eh Ba irin jacket da za a yi a zanzaro da mutu zai ko shakka babu zanzaro yana ciki domin zanzaro yana bayyana turar jikin mutum ya bayyana tudun zuwa wanda ya bayyana da gaban sa ya bayyana da kaza ya kaza ya kaza ya kaza ko mutum ya san wannan kuma ya kai ko ya san kowa kowa duk waɗannan tufafi ne waɗanda suka wanda suka shahara da kansu shi ne kafirai amma zama tare kuma cewa an yi mana mulkin mallaka tare ya samu masu mutu da kuma tsare-tsare na waɗansu kamfanoni irin suna da dai waɗansu wurare da ake son don dan hawaii sai an yi wannan tufafi sauransu amma in za mu tafi tsari wanda ya dace da addini mu kar mu zanto yan kai kwayo to ba ni ne a ce an sa wannan tufafi ya san tufafi wanda zai fitirce al'aura ta ce mutum ya fitirce tufafi na kamala da kalin ya kamata kuma inda za ka gane cewa tufafin mutum ne na kamala da da kafiran da suke son mutunci za su ba masu mutunci sai sun sa tufafin jirna to amma mu ko duk wanda kaga ya saka fata inna su ba kamala yake nuna ba da yake sai muna burkanci da wayewa da ana yin haka a turai ta yamma da turai ta gabas da amurka da kuma bai yi wannan dan ya waye amma ba yana yin wanda zai yi zama kaluri ba shi yasa ko da ra'a salisa irin wannan kaya idan ka ne aure aka ce ko za ka je gidan sulkan ka bari ka wannan ba sai ya ne wannan babban riga ya nemi yadda ake kare shi ya kuma kama kamala na mutunci na sanin ya kamata musamman abin da ake cewa tsakanin mai koyo da wanda aka kai kaya wane ne alkawi wane ne abdari ma'ana mai koyo shi ne mai rauni ko shi ne mai karfi shi ne mai rauni wanda aka koya a wajensa shi ne ne da kai ji ko kai ka kanto kullum a koya wurin ka ba kai ka koyar ba yasa addini ma na mutum da yadda ka kai koyo wani salon tufafi yadda ake sa shi ko yanayin cin abinci ko yanayin ka ba a wurin ka tsawa da kai na addinin ka wanda ya zarafar da shi ake don wani ya zoli ya koyi kamala a wurin ka ba kai ka koyo shi ne a ka ina ba za mu yanta inda za mu yi aka magana da matan mu sai ka zo mun noma su kuma mun zo masu daraja amma ya mafi in tana boko sai ba tana kokarin ta koyi ta bakin amma ta gani na ta ne na gida tun da ta ji dai in din kuma kuma ta san mahaifiyarta da yadda da kuma da kuma mahaifiyar da yayin mahaifiyar da kakanninta duk suna da zani suna da riga suna da babban da za su ji jirgin su ita kuma ta sai ta zubar da wani kuma ta waye ta ce gaba ta je jami'a sai kuma ta sa kaya mai tsarki wani lokacin ta sa wando lokacin ta sa gaba ita kuma tana ganin ta ci gaba ne da ta kuma ta ci baya ne su arnan da suke sa wannan idan kin ga arnan da suke zaune ta saka wanda kwanan nan aka ware musu da shi aka samu kuma ta ba su kafin a samu wannan da ya ba su da